Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 4 minūtes trešdienā 23. februārī. Ar tevi ēterā priestris Pēteris Skudra. Laiks eh, šīs dienas katehēzei. Ah, mēs esam ah, jau pavisam, pavisam tuvu pietuvojušies jau eh, svētajai misei un tam, kā notiek eh, svētā mise, kas tur notiek, kāpēc tur notiek. Mēs vēl esam tādā sagatavošanās posmā, jo Mēs tad iepriekš pārunājām par ēku, kurā notiek svētā mise par šīm vietām, no kurām tiek svinēta svētā mise, tad arī runājām par priekšmetiem, kas tiek izmantoti svētajā misē. Mēs arī vakar tad iemācījāmies samģērbt priesteri svētās mises svinībām. Tad šodien bija paredzēts mums viesis, kurš pastāstītu par mūziku. Kādu mūziku gatavot svētajai misei un kādai, kāda tad ir šī liturģiskā mūzika, kuru mēs spēlējam, dziedam misas laikā un kāpēc tieši tā mūzika ir tāda. Tad šodien mums arī bija paredzēts viesis, kas specializējās šajā jautājumā, bet diemžēl uh, ģimenes apsvērumu dēļ. Šodien pēkšņi tāda dzīve ievies korekcijas un mūsu, mūsu tad arī eksperts nevarēja nu, būt pievienoties šim raidījumam, tad es tā gatavojoties domāju, ka varbūt arī nemēģināšu pats saviem spēkiem šo tematu risināt, kas ir gana sarežģīts, gana plašs temats, tad uh, nolēmu atskaņot ierakstu no 2020. gada uh, rīta cēliena. Mums 2020. gadā bija divi raidījumi, viens bija septembra beigās, otrs bija 30. oktobrī, kur mēs sarunājāmies ar Laini Taboru, kura studē liturģisko mūziku, kura tad arī mums stāstīja par to, kāda ir liturģiskā mūzika, kam tā ir domāta, kādai tai ir jābūt. Tajā septembra raidījumā mēs vairāk pieskārāmies skaistumam, kā tādam, kāpēc ir vajadzīga mūzika un māksla liturģijā, to esam arī tā pieskārušies šajos raidījumos, gan runājot par arhitektūru, gan par tiem priekšmetiem, ko izmantojam, gan arī par amģērbiem, ko izmantojam liturģijā, tad um, nolēmu, ka mēs varam noklausīties vēlreiz uh, 30. oktobra rīta cēlienu, kas pirma, nu tā teikt, tiešraidē šeit izskanēja 2020. gadā, un jā, ceru, ka tas dos iespaidu par liturģisko mūziku, un ja jums ir kādi jautājumi, tad droši tos sūtiet, es mēģināšu uz tiem atbildēt, un vēlāk varbūt, ka šī cikla noslēgumā varēsim satikties ar Laini vai ar kādu citu šeit ēterā, lai uh, atbildēt uz jūsu jautājumiem. Bet tagad tad, jā, klausāmies ierakstu no Radio Marija arhīviem, un es ceru, ka eh, šis eh, ieraksts būs atkal kā no jauna eh, dzirdēts tātad par liturģisko mūziku. Rīt jau tad ķersimies klāt mīsas kārtībai, kas notiek svētajā misē, kāpēc, kādā secībā, un tad arī turpmākās nedēļas par to turpināsim runāt. Priestara katehēze – Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu, 9 no rīta. Radio Marija Latvijas klausītāji skan Riharda Dubras eh, sacerētais skaņdarbs ar nosaukumu Te Deum. Un eh, ar šo skaņdarbu mēs iesākam šo rīta cēlienu kopā ar Laini Taboru, kura atkal ir eh, gatava mums uh, pastāstīt par, par liturģisko mūziku. Laine, labrīt! Labrīt, Pēteri! Prieks, labrīt, tevi, prieks tevi dzirdēt šeit atkal Radio Marija ēterā un mēs turpināsim runāt par mūziku. Mēs tikāmies pirms mēneša un Varbūt tu vari mums dažos vārdos atkal pastāstīt par šī raidījuma mūzikas izvēli, ar kuru mēs sākam šo raidījumu Jā, domājot par šo raidījumu, es arī domāju par to, kādu mūziku izvēlēties. Un, eh, pat eh, iesākot, man liekas, ka būtu ļoti atbilstoši eh, kaut kādā veidā parādīt to saikni starp debesīm un zemi, starp to mūžīgo liturģiju, kas tiek svinēta debesīs, un, un mums, kas esam šeit uz zemes sveceļojošā baznīca. Un, manuprāt, šis te dēvums, kas vispār ir um, ļoti sena himna, kas tika dziedāta, rečitēta uh, stundu liturģijā, matutīnā no rīta naktī kopš uh, seniem laikiem, uh, katru dienu. Un tā runā par to, ka mēs slavējam Dievu, Dievs mēs tevi slavējam, mēs tevi atzīstam, uh, Eh, tu, eh, kas esi mūžīgais tēvs, tevi godina visa zeme, visi eņģeļi, debesis, visi varanie, eh, ķērubi un serafi. Visi ar nerimstošu balsi sauc, svēts, svēts, svēts ir kungs, debes pulku dievs. Un, manuprāt, tieši tas ir tas, ko mēs piedzīvojam liturģijā, kaut arī mēs neredzam, bet mēs esam vienoti ar debesu liturģiju tajā brīdī, kad mēs svinam. Un to ir ļoti svarīgi arī atcerēties. Un tā kā mēs šodien runāsim par liturģiju, es domāju, šis piemērs ir e, tāds ļoti uzskatāms. Jā, mēs e, pagājušo reizi e, iesākām runāt mūzikas, liturģiskās mūzikas kontekstā par skaistumu, par tā nozīmi, ka viss skaistais arī kalpo Dievam. Varbūt var mums palīdzēt atcerēties, kas vēl ir tāds būtisks, ko mums vajadzētu no iepriekšējās reizes atcerēties. Jā, mēs pagājušajā reizē, es domāju, arī par to, ka skaistais, ko rada mākslinieks, tas ir mākslas darbs, un tā ir valoda, kādā, kādā gan šis mākslinieks runā, gan arī tas, tā dāvana, ko Dievs ir devis viņam, lai viņš caur savu mākslu vestu cilvēkus tuvāk Dievam. Mm -hmm. Un šodien tad mēs varbūt tad varam runāt par to, kas vispār ir liturģiskā mūzika, kāds ir tās, tās mērķis. Jā, patiesībā šis jautājums nav viegls, jo daudzi īstenībā arī teologi, kuri runājuši, mūzikas teologi, tagad jau tas diezgan populāri, šī, šī sfēra arī tiek attīstīta. Uh, Eh, runā par to, ka vai vispār mūsdienās pastāv tāda īsta un patiesa liturģiskā mūzika. Tas pats emeritētais eh, eh, pāvests Benedikts 16. Jozefs Ratzingers jautā šo jautājumu, jo bieži vien liekas, ka tā liturģiskā mūzika tiek mainīta pret tādu komerciālu patērētāju mūziku, ja tā var teikt. Un, eh, tas ir tāds izaicinājums meklēt mūsdienās liturģiskās mūzikas identitāti. Un li, mm, arī, kā tu teici, eh, kas ir liturģiskās mūzikas mērķis arī. Un to mums arī eh, mēs varam meklēt šobrīd baznīcas dokumentos, baznīcas, ko saka baznīca par to. Un tad no tā izrietot, savilkt kopā šos kritērijus, kādai būtu jābūt liturģiskai mūzikai Un uh, vien, viens no atbildēm, viena no atbildēm mēs varam arī atrast uh, konstitūcijā par svēto liturģiju uh, 112. pantā. Varbūt tev ir par rokai, Pēteri. Jā, jā, es varu nolasīt. Tad visas baznīcas muzikālā tradīcija ir nenovērt nenovērtējami, dār, nenovērtējami dārgumu krājumi, kas, pārpēj, kas pārspēj, pārspēj citas mākslas. Pirmkārt tādēļ, ka ar vārdiem saistītā baznīcas dziedāšana ir svinīgas liturģijas nepieciešamā un integrālā sastāvdaļa. Jā, šeit redzam, ka tiek uzsvērts, e, uzsvērta muzikālā tradīcija, visas baznīcas, tātad arī pagātnes e, šie, šis mantojums muzikālais. Un e, lielākoties e, tieši ar vārdiem saistītā baznīcas dziedāšana. Tātad eh, šie vokālie, eh, vokālie darbi eh, ar tekstu. Un kas ir pats galvenais, tā, tā tiek teikts šajā punktā, ka tā ir nepieciešama un integrāla sastāvdaļa. Tātad neatņemama sastāvdaļa no liturģijas. Un īstenībā šis ir ļoti spēcīgs apgalvojums, ja mēs tā iedziļināmies un izprotam uh, to, uh, tad uh, tam būtu jāmaina mūsu skatījumu uz liturģisko mūziku. Tādā veidā e, veidojot arī izpratni par to, kas tad mūzika ir liturģijā. Un īstenībā no šī citāta e, var izsvecināt to, ka mūzika ir pati liturģija. Jo ja tā ir integrāla sastāvdaļa, e, neatņemama sastāvdaļa, tad tā ir tā pati liturģija. Un Jozefs Ratzingers vienmēr savos rakstos <clears throat> arī ir uzsvēris to, ka Eh, mūzika ir neatņemama svinīgā liturģijas daļa. Tas nav tāds rotājums, izgreznojums, fons, eh, bet tā ir pati liturģija. Un, tad, tad, eh, tas nozīmē, ka nu, tā īstenībā ir jāpievērš tikpat svarīga nozīme, cik vai priestiem ir liturģiskais apģērbs, ko uzvilkt, piemēram, mugurā. Tieši tā, un tieši tik, tikpat kā uh, Eh, teksti, piemēram, to, ko eh, lūkšanas un eh, liturģiskie teksti, ko lasa priesteris, viņš nevar gluži pēc sava prāta mainīt un improvizēt un eksperimentēt vai ne turpat uz vietas. Bet cik bieži, ja mēs tā aizdomājamies, mēs tā rīkojamies liturģijā tieši saistībā ar mūziku. Un, Liturģiskie dziedājumi, tāpat kā liturģiskie teksti, ir veidojušies un attīstījušies gadsimta laikā, un uh, tie nāk jau no pirmajiem gadsimtiem. Pirmajos gadsimtos jau mēs atrodam liecības par uh, liturģiskiem tekstiem, un tas attiecas arī uz uh, dziedājumiem. Un, uh, kults, jebkurā gadījumā, nedzimst no kādas fantāzijas. Uh, tas, ja, ja tas dzimtu no tādas fantāzijas un eksperimentēšanas, tad tā būtu tikai cilvēka pašapliecināšanās. Un savā ziņā to mēs varam arī at, attiecināt uz mūsdienām. Ja mēs fantāzējam, eksperimentējam liturģijā, tad tā ir mūsu apliecināšanās. Eh, un, eh, protams, mēs zinām, ka baznīcā pastāv dažādas eh, liturģiskās tradīcijas, riti. Mēs Latvijas un Romas katoļu baznīca piedaram pie latīņu rita, un tad latīņu ritam arī ir sava tradīcija. Ja mēs runājam par mūziku, tad tas sākotnēji no Gregoriskā korāļa – no kura savukārt eh, gadsimtu gaitā ir eh, attīstījušies eh, citi, citi žanri un citi mūzikas formas un daudzbalsība un tā tālāk. Bet zinām, ka literatūriskie teksti nemainās. Ja introīts Ziemassvētkos, piemēram, ir pornātus, mums ir bērns, mums ir dzimis, tad tas introīts ir līdz šai dienai. Mēs zinām, ka bieži vien, diemžēl, mēs baznīcas mūziķi Mm, mums nav iespēja dziedāt šo intuīciju, jo varbūt mums nav tieši eh, šāda dziedājuma ar šādiem vārdiem latviešu. Eh, bet priesteris to lasa eh, ievadlūkšanā, tajā ievadziesmā, viņš nolasa, piemēram, un mēs dzirdam šos vārdus. No gadsimta, no, no pirmajiem gadsimtiem tas nav mainījies līdz šai, no pirmās tūkstošgadsimta tas nav mainījies līdz šai dienai. Un, eh, tāpēc tā eh, baznīcas muzikāla tradīcija, kā Vatikāna otrais koncils saka, tā ir ne, nenovērtējama dārgumu krājums, kas arī pārspēj citas mākslas. Un, eh, jāatceras to, ka mēs esam aicināti tieši būt uzticīgi tradīcijai, tai, kas ir pārmantota gadsimtu laikā. Un tieši uzticība tradīcijai nozīmē vienotību. Mēs nevaram atteikties vai pateikt, ka viss, kas iepriekšējos gadsimtos ir bijis un dziedāts, tas vairs nav izmantojams, tas ir novecojis, tas nav aktuāls. Eh, un tikai tas, ko mēs tagad radām, tad, eh, tas ir tas aktuālais. Eh, diemžēl mm, pēdējie gadu desmiti rāda pretējo, ka liturģija kaut kādā ziņā ir palikusi nabadzīgāka. Tas varbūt arī ir zināmā mērā saistīts ar to uh, steigu, ka mums nav laika Nu, es tā domāju, piemēram, Latvijas kontekstā nav, nav laika veltīt mūzikai, lai tagad izvēlētos, lai meklētu, kam tur kādam dziedājumam ir jābūt. Vieglāk ir vienkārši to misiju nolasīt un, un padziedāt fonā kaut ko, kamēr ir nepieciešams dziedāt kaut ko. Nu, diemžēl, jā, tam ir ļoti, ļoti daudz iemeslu īstenībā. Steiga visādā ziņā. Steiga uh, steiga, kad eh, ir jāskrien no darba ierģelniekam un pēdējā minūtē jāieskrien baznīcā, jo viņš skrien no citiem darbiem un viņam nebija laika <laughs> varbūt, un viņš zina, ka nu, tāpat eh, eh, visi jau zina tās dziesmas, spēlēsim šodien to pašu, ko es spēlējām par citā dienā. Nu, ir ļoti, nu, to par to var runāt un runāt, un tur ir daudz iemeslu. Un, Nav tā, ka kādu ir jāvaino par to, ka ir kā ir, vai, vai tā, bet es domāju, apzinoties apzinoties to, kas ir liturģija, un apzinoties to, kas ir liturģiskā mūzika un kāds ir tās mērķis, mēs vienkārši mē varēsim mainīt savu izpratni un domāt savādāk, un mēs nevarēsim vairs pavirši izturēties pret liturģiju. Mm -hmm. šie, jā, man liekas, tas ir tas. Un tāpēc ir vajadzīga, ir jāizglītojas, ir jāiet dziļumā, jā, jāpapildina savas zināšanas gan par liturģiju, gan, gan par to, kas ir liturģiskā mūzika. Un tas viss mūs uh, eh, ved uz uh, eh, šo mērķi, lai tā uh, liturģiskā mūzika tiešām būtu liturģiska un lai tā būtu pati liturģija. Tātad tā ir mūzika, tā tad ir neatņemama liturģijas sastāvdaļa. Tā pati ir liturģija. Jautājums tad kādai tad tai mūzikai ir jābūt? kādi ir tie kritēriji, kas nosaka, kas ir liturģiskā mūzika? Jā, ir, mēs tajos pašos dokumentos varam lasīt, izvilkt no tiem kritērijus. Tur nav tā skaidra, ka šie ir kritēriji, bet no, no šī dokumenta mēs no š, konstitūcijas par svēto liturģiju mēs varam izvilkt šos kritērijus. Un, uh, tad mēs lasām par to, ka dziedājums un mūzika ir jo svētāka. Uh, tas nozīmē, jo tā ir uh, patiesi uh, liturģija un uh, savu zīmju uh, ar savām zīmēm, tāpat kā jebkurš cits žests liturģijā, jo tā ciešāk ir saistīta ar liturģ, liturģisko darbību. Tātad mūzika ir jo svētāka, jo ciešāk saistīta ar liturģisko darbību. Un tad tālāk tiek minēti šie galvenie kritēriji, kādiem ir jāatbilst. Tātad lūkšanas izteiksmes skaistums, svētcapulces vienprātīga līdzdalība paredzētajos brīžos un liturģiskās norises svinīgais raksturs. Tātad tie ir pieci kritēriji - svētums, saistība ar liturģisko darbību, lūkšanas izteiksmes skaistums, svēts pulces vienprātīga līdzdalība, tas būtu runa par draudzi, kas piedalās liturģijā. Jā, ja? Un visbeidzot, tad uh, sli, liturģiskās norises svinīgais raksturs. Uh, vai tu vari mums paskaidrot, ko nozīmē svēta mūzika, svētums kā kritērijs mūzikai? Jā, tas nav vienkārši, bet uh, es mēģināšu to dalīties ar, ar to, savu sapratni, kāda man ir veidojusies šajā laikā. Arī. Uh, es domāju, viens no piemēriem varētu būt uh, ir, ir uh, tāds uh, franču dzinieks, Pols Klots, kas, uh, kas ir atgriezies, kas atgriezās tieši uh, caur mūziku. Un viņš rakstīja, ka viņš ir atgriezies uh, li, uh, caur dzirdēto mūziku liturģijā. Tas bija tieši eh, klausoties eh, magnifikātu eh, Ziemassvētku vesperēs Parīzes Dievmātes katedrālē. Tad tas, tas un, dziedājums augsti slavē kungu manu jā, dvēseli. Jā, slavē kungu manu dvēseli, kas ir ves, vesperēs mm. šis evaņģēli, evaņģēliskais dziedājums. Un viņš arī raksta, ka tajā brīdī notika kaut kas tāds, kas mainīja viņa dzīvi pilnībā. Viņa, viņa sirds tika aizskarta un viņš ieticēja Un viņš ticēja ar tik lielu pievilkšanās spēku, ar visu savu būtību, ka um, viņam bija tik spēcīga pārliecība, eh, kas neatstāja vietu nekā, nekādām šaubām. Uh, un, uh, tik ļoti, ka tam pat nebija nekāda, nekāda pamatojuma. Un uh, neviens vismazākais dzīves apstākļus nevarēja satricināt viņa ticību. Un pat, ja nerunā par slavenībām, es domāju, tik daudz vienkārši cilvēki e, savos dzi sirds dziļumos tiek uzrunāti un atgriež, atgriežas e, vai satiek dievu klausoties sakrālo mūziku. Un, e, Cik no, man, man liekas, tāds labs jautājums ir, cik no šiem cilvēkiem atgriežas e, vai satiek dievu klausoties liturģisko mūziku? Kā, vai, tiešā, vai bieži vien tā mūzika, kas skan baznīcā, nav tik nabadzīga, ka mēs nevaram uzrunāt pat e, e, nu, kur nu vēl ne, ne, savas sirdis, bet kur nu vēl sirdis, kur piemēram ir e, aizvērušies dievam vai, vai nepazīst dievu. Un, es domāju, tas vislielākais sakrālās mūzikas uzdevums, kā lai tā būtu svēta, kā mēs runājam tagad par svētumu, ir ir eh, ar sakrālās mūzikas iestarpinu, eh, ja es runāju par sakrālo mūziku, tad eh, šajā raidījumā es to attiecu no slīpturdisko mūziku. Tas ir būt ikonai. Būt ikonai, likt piedzīvot un satikties ar Dievu. Jozefs Ratzingers ir teicis, ka mūzika nevar būt tā, kas cilvēku ved uz nepareizu ceļu. Ka mūzika ir jābūt tai, kas ved cilvēku cilvēkus attīrīšanos, uz pielūgsmi, uz adorāciju. Bet, lai tā tāda būtu, tai pašai jābūt attīrītai. Ko tas un, run, jā, runā, nu, es domāju, runājot par šo ikonu, par attēlu, teologiem saprast to, kā, sakot, ka te ir jāatbilst, jāatbilst logos, jā, jā, jābūt atbilstošai logos. Tātad mūzika ir Kristus ikona, iedomāsimies tā, e, šo apzīmējumu. E, ikona kā attēls e, nav didaktisks vai tāds komunikatīvs elements, bet tam ir kaut kādā ziņā sakramentālā nozīme. Ka ikonas uzdevums, kas ir ikonas uzdevums, tas ir neapstāties pie tās, bet transcendēt vai vest otru pusi, vest pāri Eh, šie attēli neprovocē, lai pie tiem apstātos, lai, lai tos pielūgtu. Mēs nepielūdzam eh, skulptūras, mēs nepielūdzam attēlus, eh, svētbildes, bet mēs caur tiem mēs tiekam vesti citā realitātē. Mēs raugamies uz Dievu caur, caur tādu kā prizmu. Bet, ja šie attēli un, uh, neatbilst uh, Kristum, neatbilst Dievam, Eh, neatbilst, eh, neattēlo viņu kaut kādā ziņā, tad eh, tas ved mūs kaut kur citur. Un tas pats Ratzingers uzsver to, ka tieši pēdējos gadu desmitos mēs visi esam liecinieki tādam jaunam ikonoklāsmā vilnim. Jo sakrālajam tēlam, attēlojumam tiek liekta iespēja būt ikonai. Tas kaut kādā ziņā varbūt arī saistīts ar mākslu, kaut kādu uh, moderno mākslu, kas Eh, prasa paskaidrojums tik ļoti, ka, nu, ka tā vairs tiešām nav ikona. Uh, un iespēja būt ikonai eh, nozīmē to, ka mēs varam caur to, cilvēks var piedzīvot dieva noslēpumu caur to. Un kā tas saistās ar mūziku, to pašu mēs varam teikt arī par mūziku, ka ka šis ikonoklasms kaut kādā ziņā izpaužas arī mūsdi, eh, mūsdienās mūzikā, eh, baznīcas mūzikā. Tā mūzika bieži vien, kā jau sākumā arī teicu, tiek eh, reducēta uz tikai tādu funkcionālu mūziku, uz tādu patērētāju, komerciālu mūziku, ātru un virspusēju emociju uzjumdītāju, un netiek pievērsta vairs pietiekoša uzmanība kvalitātei bet tikai efektam, tikai skaistai melodijai, kas patīk visiem. Un, eh, diemžēl tā realitāte ir arī tāda, ka komponisti, zinu, tajā pašā analizējot eh, pēckoncila mūziku Itālijā, ir eh, daudz, daudz sakrālās mūzikas komponistu, baznīcas tiešām liturģiskās mūzikas komponistu, kas ir rakstījuši liturģisko mūziku, bet viņi Tā kā pēc koncila garā, tā kā koncils prasīja, lai tiktu iesaistīta tauta, lai melodijas būtu saprotamas, kaut kādā ziņā vienkāršas. Bet beigās viņi ir rakstījuši ļoti daudz mūzikas, kas ir šajā tādā komerciālajā stilā, nu, tādā, kā, kā praktiski neatšķiras ar tādu mūziku ārpus baznīcas, gandrīz vai neatšķirās. Bet te pašā laikā Viņi ir rakstījuši arī mūziku, kas ir augstsvērtīga, kvalitatīva baznīcas mūzika, bet tā netiek izpildīta arī tagad. Un ir jautājums, kāpēc? Tas ir savā ziņā tāpēc, ka cilvēki pieprasa to komerciālo mūziku. Tas būtu tāda, tāda, kas mums patīk, kas uh, kas ir kaut kāds cilvēkiem, jā, kas ir, kas ir tāda, nu, nu, ja mēs iedomājamies itāļus ar gitārām, rokās un uh, Remo festivālu, un, <laughs> nu, tā, uh, tāda mūzika, kas, kas ir ļoti ikdienišķa. Tad tā, svēt, mūzikas, teiksim, šis svētuma aspekts nozīmē to, ka tā mums ļauj piedzīvot šo dieva klātbūtni, kas varbūt neved mūs uz kaut kādām emocijām, bet ka viņa mūs tuvina, tuvina kristumu un kaut kādā mērā arī atklāja dieva, dieva klātbūtnes. Tas nozīmē, ka tad īstenībā šim komponistam un arī māksliniekam, kas izpilda to skaņdarbu, šo kādu dziedājumu, tad viņam pašam ir īstenībā jābūt tādam, nu viņam pašam ir jāpazīst Kristus, lai viņš tad varētu caur to mūziku arī parādīt, kāds tas Kristus izskatās. Jā, tas īstenībā tāpat kā ikonas gleznojot, pareizi tu saki, uh, viņiem ir jāpazīst. Jo eh, ikonas gleznojot, tādi īsti ikona gleznotāji, viņi gavē un viņi lūdzas. Un tas nav uh, viens, divi gatavs. <laughs> Tas ir uh, ilgs process, tā ir lūkšana. Tas ir, viņi uzņemās to atbildību, ka viņi attēlo uh, Kristu vai attēlo Dievu. Un tāpat būtu jābūt arī mūzikai. Um, ne tikai tas, ka ta, īstenībā tu teici par tām emocijām, runāji par tām emocijām. E, negluži, jo mūzikas e, spēks, e, mūzikas iezīme ir tā, ka e, tā uzjumdīja emocijas, tā paceļ mūsu gāru, tā paceļ mūsu sirdis, bet mēs nevaram tikai pie tā apstāties. Un atkal, kas ir ļoti svarīgs šajā liturģiskajā mūzikā, ir teksts, par to, ko mēs arī pašā sākumā lasījām konstitūcijā, ar vārdiem saistīta mūzika. Tātad mūzikas un vārda sintēze. Un tas ir liturgiskās mūzikas tāds, galvenais uzdevums - atklāt to, ko saka teksts, atklāt tekstu vēl labāk, pateikt vēl citā valodā, kā tikai izrunājot, bet ar mūziku arī pateikt to, kas ir, kas ir tā nozīme, tekstuāli un simbolisms arī. Uh, Un šeit jau ir jautājums par mūzikas teoloģiju, kas ir ļoti plašs un, un, un dziļš un eh, sarežģīts. Jā, tas arī mums atgādina to otro vērtību vai raksturu iezīmi, ka ciešā saistība ar liturģisko darbību, kā, kā tas ir jāsaprot. Uh, jā, ciešā saistībā ar liturģisko darbību. Uh, šeit mēs atkal runājam par, uh, par to pašu sasau, sasaucamies ar to pirmo, uh, par eh, savā ziņā mēs pieskaramies funkcionāla, funkcionālai mūzikai, jo tā ir saistībā ar ritu. Eh, un arī eh, tas pats sakra sanktam koncīlijam arī saka, ka baznīcas mūzika būs jo svētāk, jo ciešāk saistīta. Tātad, jo šī vienība būs ciešāka, jo tā būs svēta. Bet atkal tā bīstamība reducēt mūziku uz tikai funkcionālu, Eh, atkal tāpēc, ka, kā, kā es teicu, tāpēc, ka nav laika un tāpēc, ka nav līdzekļu, eh, var diemžēl aprobežoties arī ar banalitāti. Un eh, sakrālā mūzika netiek uzskatīta par mūziku, ja tā ir tikai tāds liturģiski pastorāls elements. Tad jau, eh, ja tas ir tikai tāds liturgiski pastorāls elements vai līdzeklis, liturgiski pastorāls, tad mūzikai jau nebūtu jābūt mūzikai. Eh, jo liturģijas mērķi tad jau varētu sasniegt tāpat arī bez mūzikas. To varētu, varētu tikai runāt, skaitīt un tā tālāk. Eh, un tad tādā, no tā arī izsecinām to, ka liturgiskajam mūziķim tad jau nebūtu jābūt arī mūziķim kas īstenībā bieži vien realitāte dažreiz parādās, to, nu, ka mūziķi, vismaz šeit, Itālijā, bieži vien tiek. Eh, nu, labi, sliktiem piemēriem nedalīsimies. <laughs> bet, jā, bet bieži vien ērģelnieki, kuri gadiem studē ērģeles, eh, un mēs nerunājam par to, ka viņiem, tā, viņi tikai nopietnu no mūziku spēlē. Viņi jau var spēlēt jebkādu arī jauneklīgāku mūziku un tā tālāk, bet viņiem tiek, eh, viņi, no viņiem atsakās prāvesti. Uh, Eh, prāvests, pieņemsim, viens tikai. Eh, un eh, tai pašā laikā paņem kādu jaunieti, kurš tikko iemācījies sešus ģitāras akordus, <laughs> un paņem viņu, lai viņš spēlē, jo viņš spēlē tādu mūziku, kāda visiem patīk, un viņam nav jāmaksā, piemēram. Nu, mm. nu, tādi, tādi piemēri nu, var aprobežoties arī ar banalitāti, tā, tā tikai tāda, tāda izpratne. Un dievbijības izteiksme Un uh, funkcionalitāte uh, nevar nekādā veidā aizvietot mūzikas to intīmo atbilstību noslēpumam, ko mēs svinam, un tā kvalitāti. Ja, piemēram, Vatikāna otrais koncils mēs runājām, uh, run, aicina uz vienkāršību. Bet uh, ar vienkāršību mēs nevaram saprast uh, nabadzību vai banalitāti. Tā pašā laikā vienkāršs var būt arī ģeniāls. Mhm. Eh, ar vienkāršību, cēlu vienkāršību, mēs saprotam mūziku, kas ir uztverama. Piemēram, tas pats recitīvs, ja mēs runājam par eh, celebranta, par priestera lūkšanām, par dziedātu evaņģēliju, par dziedātiem ciešanu aprakstiem, par eh, jebkuru recitāciju vai kantilāciju to pašu gregorisko vai tēvs mūsu, piemēram, tas ir no gregoriskā korāļa, tikai tas, ka mēs latviešu tagad viņu dziedam, bet tā, e, tas, tā kantilācija ir e, gadsimtiem, gadsimtiem pazīstama un vienmēr viņa ir dziedāta. Un e, tas pats Mocards, manuprāt, jā, bija rakstījis, ka, ka viņš mainītu visus savus uzrakstītos darbus, ja mēs zinām, ko Mocards rakstījis un cik, cik nu, tādā vienkāršā valodā sakot, slavens viņš ir. Uh, viņš mainītu visus savus uzrakstītos darbus apmaiņā pret to slavu, ko viņš būtu, eh, kāda viņam būtu, ja viņš būtu uzrakstījis Gregoriskā korāļa prefāciju. Spēcīgi, ne? Jā, viņa ir gana vienkārša, ka viņu var izdziedāt praktiski. Jā, pušu. bet viņa arī, eh, viņa arī, viņai piemīt šis sakrālums, svētums, Ne, to, mēs, nu, ja mēs tādu dzirdam, tad mums tā, ah, baznīca, nu, tas, kurš nepazīst piemēram, baznīcas mūziku vai baznīcu, viņš saka, ah, tas, tu, tas kā baznīcā, nu, it sevišķi tā bieži vien, kad ir Gregors, ko korāli cilvēki dzird mm -hmm. un eh, viņi nepazīst, ah, tas kā baznīcā. Nu, viņam ir iezīmes, un tā ir vienkārša, un tā ir cēla vienkāršība, tā nav banāla vienkāršība. Tad, tad tas, šī saistība ar liturģisko darbību, tas nozīmē, ka mums nedara, kur katra slavēšanas dziesma, kas runā par Dievu, viņai ir jābūt saistītai tad ar to, kas notiek liturģijā, kad tas notiek. Tā kā to arī iepriekšējā raidījumā stāstīja, ka komponists ir sacerējis skaņdarbu tik garu, uh, lai tieši tas aizņemtu tik daudz laika, cik priestarim ir vajadzīgs aiziet no viena uh, punkta līdz otram baznīcā, ka viņš ir izmērījis, cik, jā, cik soļi, jā, jā. cik ātri tas notiek, cik šī procesija ilgi iet un, un, un ka tas skandars ir tieši tik garš. Jā, jo bieži vien tieši pēc formas un dabas e, galvenokārt tie dziedājumi, ko mēs izvēlamies vai ko mēs radām, e, nav jau pašā sākumā jau nav atbilstoši. E, jo, jā, pirmkārt jau tas, ka šai liturģiskai mūzikai ir jāatbilst liturģiskiem brīdim. Eh, tātad, piemēram, ja tas ir ofertorijas, tad ofertorijam, eh, ja tas ir eh, komunijas dziedājums, tad komunijas dziedājumam, tad viņam ir jāatbilst pēc sava satura. Tas bija. Tad viņam ir jāatbilst pēc savas formas arī. Jo, ja tas ir komunijas dziedājums, tad komunijas dziedājuma forma ir antifonāla kad e, tiek dziedāts, piemēram, tāds refrēns un tad pants, refrēns un pants. Un tad visi arī var būt līdzdalīgi šajā uh, e, refrēnā, un tad pantu dziedāts e, tur koris vai solisti un tā tālāk. Tā arī ir forma, kurai jāatbilstoši, jo uh, komunijas dziedājums ir procesijas dziedājums. Mēs procesijā ejam tāpat kā introītā, ievadziesmā. Mēs ejam pie dievgalda, vai, mēs, vai priesteris un kalpotāji iet pie altāra. Tas ir process, procesija. Un tad eh, antifonālais dziedājums ir uh, raksturīgs procesijai, dzied, nu, tā kā procesijai kā tādai. Tā ir šī saikne ar uh, formas, saikne ar liturgisko darbību. Uh, un tad, protams, arī atbilstību svinībām, ja tie ir kādi svētki. Vai tā ir uh, ikdienas, uh, darbdienas mise, kurā nav svā, neviens svētais, piemēram, pieminēts, vai nav svētku diena. Un, uh, ko pat, uh, protams, pašam liturģiskiem laikam, vai tie ir eh, Ziemassvētku laiks, vai Adventa laiks, vai eh, gavēņa, lieldiena un tā tālāk. Un galvenais jau, manuprāt, par to izvēli eh, atkal mēs nonākam pie teksta, kā ir jāatbilst <laughs> liturģiskiem tekstam arī. Tad, gatavoties, gatavojot dziedājumus misē, droši vien jāiepazīstās gan ar tiem tekstiem, ko priesteris lasīs misē, gan ar svēto rakstu lasījumiem, kas tiks lasīti uh, Un uh, tad tas viss tiek integrēts tajā arī mūzikas Jā. dziedājuma izvēlē. Jo liturģija savā starpā, tās svētdienas, piemēram, liturģija, viņa, viņa nav saraustīta. Viņai ir viens tāds kopums, un katrai svētdienas liturģija ir arī tāda, kā var teikt, uh, atslēgvārdi. Mm -hmm. Jā, uz kuriem tā, tā... balstoties mēs varam arī izvēlēties no tā repertuāra, kas mums ir pieejams. Tātad, Bet, protams, protams jā. visi, e, jau visi e, mūziķi ir arī aicināti dot savu ieguldījumu un radīt literatūrisko mūziku, kas mums, diemžēl, uz e, šiem literatūriskiem tekstiem ir ļoti maz Latvijā radīta pēc, pēc Vatikāna otrā koncila īstenošanās sākotnes Latvijas baznīcā. Līdz ar to tas ir liels darbs tev priekšā. Un, Un tāpēc mēs esam aicināti izglītoties un radīt liturģisko mūziku atbilstoši tās dabai. Skaidrs, tātad eh, liturģisko mūziku raksturo uh, svētums, tā, tas, ka tā mums atklāja uh, Kristu, ir kā ikona, tā ir cieši saistīta ar uh, liturģisko darbību, ir vēl trīs uh, kritēriji, kas nosaka liturģisko mūziku, bet mēs varētu par tiem parunāt pēc dziesmas. Tu mums arī esi ieteikusi noklausīties kādu skaņdarbu uh, kas saucās Man datumu, un varbūt var mums paskaidrot, par ko šis skaņdarbs būs. Jā, šis skaņdarbs ir mandātuma novum, kas ir liel, lielās ceturtdienas dziedājums, kas tiek dziedāts kāju mazgāšanas brīdī. Un tas saturs ir par to, ka Jēzus saka, es jums dodu jaunu bausli, lai jūs viens otru mīlētu, kā es jūs esmu mīlējis. Un, eh, zinām, ka 12, 12 eh, apstuļi, 12 eh, šie cilvēki, kuriem tiek mazgātas kājas, un koris šo, šie, šie liturģiskie teksti, kas ir paredzēti šim brīdim liturģiskajiem, satur šīs antifonas vairākas, kuras un, un, un pantus, uh, kuri tiek alterēti savā starpā, eh, tiek dziedāti, eh, dziedāts šis fragments par to, ko Jēzus saka, lai jūs viens otru mīlētu, viss šis evaņģēlīja fragments. Un, eh, jā, tas arī savā ziņā mūs aicina, es domāju, es to skandarbu pievienoju, jo tas tāds simboliski, manuprāt, liekas, ka Jēzus pēc Eh, pēc tam, kā viņš mazgājas kājas, viņš prasa arī eh, jautā saviem apstuļiem, vai jūs sapratāt to, ko es nu pat jums izdarīju. Un, eh, Liturģija ir tā, kas prasa ne tikai rituālu ārēju izpildīšanu, bet arī izpratni un paša ticīgā šo refleksiju, vai viņš saprot to, ko viņš dara. Tāpat vai mēs saprotam, kā koris, vai kā dziedātāji, vai kā tauta, vai kā priesteris, uh, vai mēs saprotam, ko mēs tajā brīdī darām, vai tas ir tikai tā funkcionāli un mm, pavirši uztverts. Tāpēc arī es izvēlējos šo skaņu darbu. Skaidrs, tad tagad klausamies. ir eh, skaņdarbs eh, man datumu novumu, tātad jaunu bausli, jaunu pavēli es jums dodu. Skaņdarbs, kas mums atgādina par pēdējām vakariņām, to, kā Jēzus mazgā savu apustuļu kājas. Mēs iepriekš runājām par to, kas raksturo liturģisko mūziku kopā ar Laini Taboru, kas arī studē šos jautājumus ikdienā. Un mēs apskatījām divus tādus svarīgus punktus, kas tātad ir svētums, ka mūzikai ir jānorāda uz Kristus attēlu, un otrs tā ir jābūt cieši saistītai ar tiem procesiem, tām darbībām, kas notiek e, liturģijā. Kādi tad ir vēl kritēriji, jo mēs pavisam runājam kopā ar pieci? Jā, nākošais kritērijs ir par skaistumu, par lūkšanas izteiksmes skaistumu. Un mēs jau iepriekšējā raidījumā runājām ļoti daudz par skaistumu, ka uh, māksla ir tā, kas uh, kas mums e, liek satikties ar Dievu un piedzīvot kaut kādu daļu viņa skaistuma. Un e, tieši tāpat ar mūziku, ka tā spēja pacelt pāri sev pašai uz, uz to tik mm, vienas harmonijas radītāju dievu e, un pamodina mūsos tās rezonances, kas liek kaut kādā veidā sinhronizēties ar dieva patiesību un skaistumu, ar to skaistumu, kas ir viņš pats, un ko neviena vārdiska lūkšana nevar pilnībā izteikt. Ka mūzika ir šī pievienotā vērtība. Bet tajā pašā laikā uh, skaists nav skaists tikai tāpēc, ka tas ir ārēji skaists vai estētiski pievilcīgs. Tās pati vienkārši skaistā melodija, ar to vien nepietiek. Uh, starp skaistumu un labumu, kā mēs zinām, uh, uh, un arī patiesību pastāv dziļa un intīma saikne. Un, uh, iepriekšējā redzējumā mēs runājām par, uh, pieminējām Jāņa Pāvila otro, otrā vēstuli māksliniekiem. Uh, kurā viņš arī saka, ka zināmā veidā skaistums ir labā redzamā forma. Un arī Jēzus eh, saviem apstuļiem, kad, eh, kad viņš saka, lai jūsu eh, gaisma <clears throat> spīd cilvēkiem, un lai viņi redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs, Mateja Vangelijā. Īstenībā grieķu teksta tulkojumā labie darbi nozīmē arī skaistie darbi. Tad labs un skaists. Mm. Eh, un darbu skaistums izpaužas eh, tieši šajā labuma un patiesības sintēzē. Tas ir tas skaistums, ka tas arī ir patiesi labs un patie, patiess. Eh, tikpat labi mēs varam teikt, skaistie darbi, ka e, evanģēlis runā arī par skaistu, skaistiem darbiem, ka mūs ved uz to skaisto, patieso un labo, kas īstenībā savā visaugstākajā, augstākajā izteiksmē ir tikai atrodams tikai dievā un no viņa paša arī izplūst. Un, eh, diemžēl ir pagājuši kaut kādā ziņā <laughs> laiki, kuros eh, baznīca rūpējās par mākslu, jo tas bija evanģelizācijas līdzeklis. Eh, un pat, pat arī kultūra un ticība gāja roku rokā. Un tagad mūsdienās, diemžēl, redzam, ka caur starp tiem bieži vien ir tāda liela aiza. Un arī Racingers savā mm, es eh, savā, savos darbos, savos rakstos uzsveru to, ka baznīca ir tā, kurā eh, skaistumam ir mājas. Tā jābūt vietai, kur skaistumam ir mājas. Un eh, ir tāds provokatīvs jautājums, ko mēs varētu uzdot, vai skaistums baznīcā ir apdraudēts? Nu, mēs tagad neatbildēsim šo jautājumu, bet yeah. Jā, bieži vien tā skriešana pēc pasaules, pēc patērētāja kultūras, pēc tā, kas mums it kā liekas, ah, viņiem patiks vai ir vajadzīgs uz tām emocijām un sajūtām virspusējām, ka tas bieži vien izslēdz tādu apstāšanos un padomāšanu, vai tas patiešām ir skaists, vai tas patiešām ir labs, vai tas ir dziļš, patiess. Jo, protams, skaistums prasa upurus, laiku, ieguldījumu ieklausīšanos sevi, ieklausīšanos dievā, uzņem, uzņemties atbildību. Tas prasa, tas prasa būt atvērtam, tas prasa izglītību, izpratni, tas prasa, kā mēs iepriekšējā raidījumā runājām, par izkoptu galvu un tā tālāk. Tas eh, nav vienkārši. Bet eh, es domāju, ka tik daudz cilvēki mūsdienās runā par to, ka eh, ka, ka viņi negrib, nu, viņiem nāk uz baznīcu, viņi vēlas dzirdēt kaut ko to, ko pasaulē viņiem vairs nevar dot. Nevis, jo viņi Eh, es par mūziku runājot, to pasaulīgo mūziku mēs dzirdam visur. Televīzijā, radio, nepārtraukti visur, bet mēs kaut ko pārpasaulīgu, nu, labi, tas ir tāds ļoti spēcīgs apzīmējums, pārpasaulīgu, bet dievišķu, sakrālu. Un tāpēc daudz cilvēki arī eh, tajā pašā Parīzticīgo baznīcā vai uh, Austrumu rīta baznīcās. Viņi saka, tā, jā, tā ir sakrāla. Tur man ir pār... nu, tas, protams, tagad balstīts uz sajūtām, varbūt tāds apzīmējums, bet tur man ir pārņem uh, svētuma sajūta. Mm -hmm. Bet mhm. kāpēc? Ja tā mūzika ir radīta kaut kādam vienam mērķim, nevis ka to pašu profānu melodiju mēs paņemam no profānas dziesmas un ieliekam ar sakrāliem tekstiem un dziedam liturģijā. No filmām, no filmām Un viss kaut kurienes ir ceļš, ka kāzās šo um, laulībās to var novērot, ka atnāk līgava un saka, man lūdzu šo un to, un, un to dziesmu, to aleluju no šreka. Tā, tā, nu. <laughs> un tāda mūzika vairs netranscendē. Viņa transcendē mani uz to zaļo cilvēciņu, nevis uz Dievu. Jā. Vai ne? Un viņa, ne, nu, skaidrs, jā, ka tas var būt skaists skandarbs, bet viņš varbūt nebūs piemērots tieši liturģijai. Viņš nav, viņš nav labs, nu, kaut kādā ziņā tā sakot, tā labumā viņa, un tas saturs nav vairāk. Tas tik skaista melodija nenozīmē, ka viņš ir patiesi skaists eh, savā absolūtajā. Kā nozīmē. vēl, kā vēl vienu kritēriju mēs runājām, svētcapulces vienprātība. Ko tas nozīmē? Tas, eh, ka draudzē viss dzied līdzi, vai, vai, vai ko tas nozīmē? Jā, tātad kon, eh, koncils saka šo kā kritēriju, tā svec, abas vecpuses vienprātīga līdzdalība paredzētajos brīžos. Uh, šeit atkal mēs tā kā iepriekšējā redzējumā arī uh, nevaram runāt, manuprāt, uh, nevajadzētu mums runāt par to, ka tas nozīmē, ka visiem ir jādziet viss, un tā būs tā līdzdalība visabsolūtākā. Baznīca ir dieva darbs arī, nevis mūsu darbs. Un eh, mēs savā ziņā nevaram uz baznīcu raudzīties kā uz, tikai uz institūciju. Un tāpat arī liturģija nevar būt tikai institucionāla. Ja mūzikā, mūzikai liturģija ir jābūt tai, kas tagad rada jaunu solidaritāti starp cilvēkiem, un eh, ka tas ir veids, kā mēs izpaužam šo solidaritāti, eh, tad tās, tās uzdevums tur arī beidzas īstenībā. Un eh, šī aktīvā līdzdalība, kas tiek pārprasta, drīzāk eh, to var saprast kā hiperaktivitāti, <laughs> nevis eh, aktīvu līdzdalību. Un, jā, ja visi rīkojas kā liturģijas priekšmeti, tad tur vairs nav vietas dievam. Cilvēku grupa, ko mēs varam arī teikt, cilvēku grupa, piemēram, koris vai tauta, kas svin paši sevi, nesvin neko koris, kas tikai dzied skaisti un eh, nav klātesoši patiesi tajā, ko viņi svin, tajos vārdos, ko viņi eh, no savām mutēm eh, izlaiž. Ja viņi svin paši sevi, tad viņi nesvin neko. Jo patiesais likteņa subjekts ir visu, visu laiku un visu vietu svēto sadraudzību. Tā kā pirmais tas skandarbs, kas attēlo to, ka mēs esam klātesoši, uh, debesu liturģijā, ne tikai šeit virs zemes. Mm. Un, jā, ārēja, ārēja līdzdalība nenozīmē aktīvu līdzdalību. Tikai. Ir, tas pats koncils arī saka, ka ir jāatrod vieta arī svētajam klusumam un uzmanīgai klausīšanai. Cilvēks nevar izteikties tikai ar to, kas, ko viņš saka mutiski. Uh, jā, un, man liekas, ka es jau iepriekšējā redzējumā to minēju, ka tur Raksingers teica, ka viņš saka, ka Eh, ka ārējā līdzdalība ne visos gadījumos ir labākais veids, eh, ka pastāv arī apstākļi, kuros tas pat nav vēlams. Ja, tad, tad eh, tas nozīmē, sa, sa, ja kaut kā sasinhronizēt, kas kāds kuram ir pienākums, ko dara priesteris pie altāra, ko dara piekalpotāji, ko dara koris, un kā tam visam līdzi seko arī ticīgā tauta. Jo svētcapulce nozīmē, eh, ka tur arī tā ietver arī kalpotājs, kuris nav ārpus svētcapulces. Ja mēs sakām, eh, tas bija svētcapulce vienprātīga līdzdalība. Ja? Yeah. Svētcapulce ir arī, eh, ir arī kuris, ir arī kalpotāji. Tas nav tā, ka tie ir ārpus un tikai tauta ir svētcapulce. Un pie tam koncils arī saka to, ka vajag nepieciešamajos brīžos tiek e, e, tauta ciet. Jo, ja mēs skatāmies arī, kas ir, e, kas ir tās pirmās pakāpes, uz ko, kur jābūt līdzdalīgai tautai, tās ir atbildes. Mm -hmm. Tas ir responsorie psalms, šis atbildes psalms, ko mēs dziedam. Un tā, tās ir tās pirmās līdzdalības pakāpes. Tā, par to mēs arī skaidrāk varam arī kādā citā raidījumā parunāt konkrētāk. Skaidrs, Jā. un pēdējais, eh, pēdējais ir svinīgums, ar ko tas atšķirās eh, no skaistuma vai svētuma. Eh, jā, svinīgums tie ir svētki. Liturģija ir svētki, un īstenībā svētki ir tikai tad, kad mums ir ko svinēt. Un mums ir jāapzinās to, kāpēc mēs svinam un kas ir tas, ko mēs svinam. Un Racingais arī pasvītro to, ka liturģija ir šī īstā vieta, kur var arī dzimt māksla. Jo, ja liturģija nav patiesi svētki, tad tā māksla, ja viņa tiek atskaņota misē, tad tā var arī kļūt par tādu kā muzeju. Tas tā kā, ja mēs patiesi nesenam ar to, ar tiem, to mantojumu, ko mēs no iepriekšējiem gadiem uh, Eh, gadsimtiem eh, esam saņēmuši mantojumā šo liturģisko mūziku. Ja mēs viņu tikai at, vienkārši atskaņojam, tad tas ir koncerts, tas ir tāds, eh, jā, tie, tie, tie nav svētki. Un tai, šis kristīgais kults vienmēr ir at, atšķīries jau no, no paša sākuma, no ikdienišķās dzīves. Pirmie kristieši dziedāja psalmus, rakstīja himnas, Un tas eh, savā ziņā bija ļoti arī radikāli atšķirīgs no tempļa kulta. Viņi arī gribēja atšķirties no tem, tempļa kulta. Piemēram, tempļa kults bija ļoti bagātīga mūzika ar instrumentiem, bet eh, kristieši tā no tā atteicās, lai viņi e, būtu savādāk, lai viņi parādītu, ka tā ir kaut kas jauns, ir jaunā darība. E, un, e, šo atšķirību caur, um, starp veco un jauno darbību. Tā, tā tika arī izpausta caur, caur, caur šīm zīmēm, un uh, valodu un caur šo muzikālo valodu. Un, uh, jā, tas, domāju, tas ir pats, tas, ar, par ko mēs arī iepriekš runājām, par to, ka mūzika, liturgiskā mūzika prasa tādu mūziku, kas nav ikdienas. Tā ir, uh, tā ir svētku mūzika, tā atšķiras no tās mūzikas, kas ir ārpus dievam, ārpus baznīcas, un mūzika, kas ir rezervēta dievam. Uh, tāpat kā telpa, priekšmeti un apģērbiņi. Skaidrs. Uh, nu, ko mums <laughs> jānoslēdz šis raidījums? Tas laiks ir ātri paskrējis, bet mēs esam uzzinājuši to, kas tad raksturo uh, liturģisku mūziku, tas raksturo svētumus, uh, ka tā, tā, tā mums ļauj piedzīvot Dievu klātbūtni, tā ir cieši saistīta ar liturģiskajām darbībām, tā ir skaista uh, mūzika, kas uh, palīdz pacelties lūkšanai uz debesīm, uh, Tas arī, tā ir arī tāda, kas iesaista visu svētce pulci, tad visu draudzi, bet arī tad atbilstoši katra, kā katrs piedalās šajā dievkalpojumā, un visbeidzot tā arī ir svinīga mūzika, kas mums atgādina, ka mēs svinam svētkus, svinam liturģiju, bet arī mēs vienmēr sakam svinam svēto misi. Jā, mm -hmm. tad, um, liels, liels paldies, Laine, par to, ka padalījies ar šīm zināšanām un liki mums aizdomāties, un es ceru, ka ceru, ka arī mūsu klausītājiem eh, noderēja šī saruna un gaidīsim tevi atkal šeit ētrā. Paldies, Pēter! Jā, darbie radio klausītāji, tā bija eh, Laina Tabora, kura arī citas starpā velta savu laiku šobrīd, lai studētu liturģisko mūziku, un viņi tad arī ar studijās gūtajām zināšanām labprāt padalās ar mums. Liels, liels paldies visiem, kas klausāties, kas atbalstat Radio Mariju, pateicoties jums, tad arī varam, varam padziļināt savas zināšanas par liturģiju, par liturģisko mūziku. Pavisam, pavisam drīz pulksten 11. jau šeit ēterām būs līva, lai pastāstītu par jaunumiem Radio Marijam.